ima mogućnost da radi u vinogradu, da li mi je dozvoljeno ne znajući u koje svrhe ide grošće. Čovjek nije ni dužan da ove stvari ispituje. Dakle, e, to je drugo što se to zove vinograd i ne treba ga tako zvati, nego grožđević tako kako to treba drugo, neko ime nadmetali vinograd nije ispravno ovaj, e, da se tako zove. E, ako striktno zna, to je druga stvar radi u vinogradu firme koja se bavi samo proizvodnjom alkohola. To je drugo pitanje. Znači, striktno zna pomaže tu, kao što znaš da će tvoje šljive otići u rakiju. To ne smiješ. Prodaješ određenom koji, koji se time bavi. Ne možeš ući, ne znam ja šta će uraditi, a ti znaš. To nije opravdanje. Nego, ako radiš na mjestu gdje se bere grože, radiš pod tim ovaj svojstvom, ništa više, a ti ne učestvuješ u tome procesu. Hoće li oti za, za šećer, hoće li za sok, hoće li za vino, ti nisi ni u mogućnost da to ispitaš. Dakle, to, to nije u tvojoj mogućnosti. A što je u tvojoj mogućnosti, nemoj svjesno i namjerno. A može se praviti i od groža, i od hurmi prave, i od svega što ima u sebi šećer.